Baie welkom vir allemaal van julle vanmorgen. As iemand vir ons een woord het, ons luister graag. Um, so een tyd terug het ek een droom gehad en die droom was my wonderlijke bemoediging gewees. Um, ehm, onder andere het die heren vir my in die droom gehad vertel hoe dat ek moet wag en nie moet tou opgooi of moedeloos raak nie, maar wag op sy beloftes vir my lewe. En die nag nadat ek gedroom het, het ek wakker geword en onmiddellik het hierdie beeldjie van die man by die bad van Bethesda by my opgekom. So terloops, Bethesda beteken uh, die bad van genade. Een sekere tyd van die dag het uh, die engel van die Heere gekom en dan het hy hierdie water geroer en die eerste persoon wat dan in die bad gekom het so genees geword het. Ons lees daarvan in Johannes 5 van vers 2. En daar was 'n man wat 38 jaar lank gelei het siek was. Die Bybel sê nie vir ons presies wat hom gekeer het nie, maar ons lees dat daar verlamdes en gebreklikes by die bad kom lê het en siek is. En hierdie man was 38 jaar siek gewees. Nou ons weet nie mooi of hy die hele periode van 38 jaar by die bad van genade gaan lê het nie, want die Bybel sê nie vir ons nie, maar ek het net so 'n bietjie gaan dink daaroor en en berekenings gedoen en toe sien ek hy ongeveer so 456 maande was hy siek. As ons dit nou in dae omsit dan is dit so 9120 dae. Of so 72960 ure wat hy siek was en wat hy waarskynlik die grootste gedeelte daarvan by die bed gelê het. Nou dit sê vir ons iets van hoe gedetermineerd hierdie hierdie man was om hierdie genade wat God vir hom het wat God vir hom wou gee te kry. Nou baie keer eh, kan ons bietjie na ons eie situasie kyk en dit wat die beloftes wat God vir ons daarin het en ons kan oor onsself besin. Hoe gedetermineerd is ek om by dit uit te kom wat God vir my het? dit was baie lank periode wat hy wat hy daar gelê het en wat hy gewag het. Nou mense kan anders ook daaroor dink. Jy kan dink ehm um, wel hy was dalk nie ernstig genoeg nie. Want as hy ernstig genoeg was, sou hy dalk 'n plan maak. Hy sou iemand probeer kry om hom in te help nadat die engel geroer het. Die water geroer het. Of 'n mens kan dink Nee, maar dis juis sy determinasie. Hy het juis so lank gelê omdat hy by dit wou uitkom wat God vir hom voorberei het. Maar die wonder gebeur vir sy lewe. Groter as die bad kom sy lewe langs Jesus. En wat hy so lank na uitgesien het gebeur in 'n oomblik se tyd en dit laat dink my aan 'n staaltjie wat ek eendag gehoor het van die persoon wat die hemel toe gegaan het, en toe jy nou daar by die hemel kom, te sê Petrus vir hom, oké, okay, kom, ek stap jou hier dier die hemel, en ek wys vir jou al die plekke, en hy sê, hy, hy kom by een plek wat so lang gang is, dit lyk of hy nie een einde het nie, en daar is dieren, aan weeskante, en hy begin, en hy maak die dier oop, en hy sê, oké, okay, hierdie, hierdie dier was Johannes, sy deur gewees, sy bakkamer, en binnen is bokse, maar daar is nie so baie bokse nie, en hy sê, Petrus, maar wat is hierdie bokse? En Petrus sê vir hom, weet jy, dis gaves en, en genade wat God vir, vir Johannes gegeet en wat hy nie alles opgebruik het nie. En, en so gaan hy aan, en hy kry naderhand vir Petrus, en by Petrus staan so, so, so bykie minder, En uh, hy sê nou hoekom is hy minder? Hy sê nee Petrus het meer geloof gehad. Hy het meer van hierdie genade gawes gebruik in sy lewe. En so gaan hulle aan. Hulle kom by 'n kamer en die kamer staan nog vol bokse. En hy vra Petrus en nou, hoekom is hier so baie bokse? Hy sê weet jy hierdie kamer is jou kamer. Hy sê maar jy het nog nie een van die gawes wat God vir jou gegee het gebruik nie. Jy het dit nog nie eens ontvang nie. En toe denk ek aan weer eens aan hierdie man by Bethesda. Hoe ernstig is ons om te grijp wat God vir ons in stoor het. Hoe ernstig is, is ons om hierdie genade en hierdie gaves wat God vir ons gegeet om arm en te sê, ek vat het vir my. Mag die Heer jou sien vanmorgen. En mag jy sê, ek wil alles wat God vir my gegeet. Want, die, want alles wat hy sê, ek is, is ek. Alles wat hy gegee het vir my, is myne. En jy ken dit, is jou nou ook. Alles wat hy vir ons gegee het, is ons nou. En alles wat hy gesê het wat ons kan doen, dit kan ons doen. Kom ons glo dit en ons gryp dit vas. Dankie. Môre um, ehm, vanmorgen toe ek hierdie sienkies van my kyk en is hierdie opstand in hulle harte vir vroeg opstaan en hierna toe kom en ek moet hoor, ja, jy mama is een van die mislike mamas, ek weet baie van julle het dit ook al gehoor. Um, en daar waar ek by die hoerskool werk met al hierdie tieners en hulle sit voor my, hierdie laaste maand was nogal een moeilike maand gewees. Want ek besef, ons kinders struggle met baie goeders. En dan gaan ek na die ouwers toe en ons het gesprekke met die ouwers en dan besef ek maar die ouwers struggle met nog meer goeder. En dan wonder ek altyd maar wie maak ons bekwam? Waar lê ons bekwaamheid? En dan gee die Here vir my keer op keer, is nie die eerste keer nie, die volgende woord en ek wil vir al die ouers veral van tieners, hulle is nogal bietjie moeilik. Die volgende is vir julle sê dat julle aanstelling is nie in briewe die Here het nie vir jou brief gegee en aangestel nie. Ehm um, ons aanstelling is op ons harte geskryf. Daar staan in 2 Korintiërs 3 vers 3. Omdat julle duidelike brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So vertrou het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwamheid is uit God. So vir daai oomblikke wanneer jy voel dat hierdie kind van jou jou challenge en dat jy besluiten moet neem, wat daar vir hom op die oomlik nie oké okay is nie, weet dat God vir jou die bekomheid gee om wel daar besluit te neem. En dan hoef ons dit nie rarig vir hulle te verduidelik nie. Ek is seker al van dat die geest, iwers in hulle lewe, die openbaring vir hulle sal gee, so dat hulle kan verstaan, hoekom het jy as ouwer op die oomlik die besluit geneem. So ek sien julle met die woord. Morgen, ek ben Jesaja 62, asjeblieft. Jesaja 62 vers 1 sê: "Uh miskien moet ek net 'n bietjie net dat ons net 'n bietjie mooi bymekaar kom. Sion, weet ons is die berg van die gesag van God. Dit is wat Sion is en ons weet dat Jerusalem is die gemeente. Nou sê vers 1, hy sê terwille van die berg van die gesag van God sal ek die Here nie swyg nie. Terwille van Jerusalem, dit is ons. Terwille van ons sal die Heere nie stil wees nie, totdat sy gerechtigheid uitbreek. Die gerechtigheid wat uitbreek is Godse gerechtigheid wat uit ons uit moet uitbreek oor ons lippe. Am antwoorde stel ons ons beskikbaar, leef ons in die Heere in, dat hy binnen ons is, dat ons Godse gerechtigheid oor ons lippe laat kom. Vers 6 sê, O Jerusalem, dis nou ons nie, ek het wagte op jou mure uitgesit. Die wagte wat uitgesit is, dis ons. Dis nie iemand anders nie, dis ons. Dis jouself, ek, ons almal. Wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Ons kan nie stil by oor die Here nie. As die Here in jou is, dan hoef jy nie wat ek ben, dan dan s'ie wag vir jou mond weg, dan is dit lekker. Hy sê in die hele nag nie sal swyg nie. Hy sê o, hele wat die Here herinner aan sy beloftes. Moenie rus nie. Dis ons. Moenie rus om God te herinner aan sy beloftes nie. Ek meen, dis mos nou wat nou gebeur. Ons ons moet God so 'n bietjie wakker maak dat ons self kan onthou. Dis waaroor dit gaan. Hy sê, gaan hy aan, hy sê en laat hom nie met rus nie totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op die aarde. Julle kon maar gehou het. Dis lekker om te luister uh, ons praat met mekaar oor die volwassen man. En ons is bezig om goed te ontdek. Dit is asof Godse geest, dit is asof nie, hy is ons dynamisch, hy is ons bezig om vir ons meer te vertel. Jezus het vir ons gesê, het al vir die disciples gesê die tijd, hy sê, nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan het nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het die geest van die waarheid, sê hy sal hy julle in die julle waarheid leid. En dit is precies waar ons nou is. Gods geest is bezig om ons in die hele waarheid te leid. En hy is nou een paar dinge gesê die afgelopen tyd, wat eindelijk, het, ek wil amper sê, een nieuwe wending aan ons denkrichting gee, oor waar is ons eindelijk op pad teen? Ja? Wat is eindelijk bezig om te gebeur? Nou, eh, ons het het ontdek in hierdie pad, hierdie oploop na die volwassen man toe. Nou, as ons na Paulus kyk, dan sê ons sê, uh, ek wil amper sê, as ek Paulus met my vergelijk, dan sê ek sê, Paulus is nou al, is nou al soveel verder op pad na die volwassen man toe. Maar selfs Paulus sê, nie dat ek het al verkry het nie, nie dat ek al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, asof ek het kan grijp, laat my dink aan, aan die man van Bethesda. Paulus het hierdie dringendheid gehad. Paulus het met die passie waarmee hy die evangelie vervolg het, hy was maar net so, so intense ou, en toe dit omdraai en hy die evangelie sien het, hy met die selle passie, eindelijk een groter passie, het hy begin om die evangelie wat hy eerst vervolg het te verkondig. Ek sien dit ook baie. Ons sien dit oor die afloppe, amper 30 jaar, sien ek in die schema, hoe dat ouwens dit vervolg en dan begin dit verkondig. Dit is die lekkerste belevenis om dit mee te maak en dit te aanskou. Um, maar aan die ander kant, nou net Paulus sê in die selwe skrif in, in Philippense, hy sê, laat allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees. So dit is baie duidelik, dat ons dit anhou vir mekaar sê. Wat ons stand voor God betref, is ons volmaak. Dit was Jesus' werk en sy werk is nie half nie sy werk is voltooi. En dit is wat Paulus vir ons in die hele Ephesians deurgee. Die hele Ephesians 1 en 2 en eh, eindelijk die respect dier die hele boek, maar vooral dier Ephesians 1 en 2, bring hy ons aandacht terug na een ding toe, en dit is die werk vir ons rechtverdigmaking. Die werk vir ons, ons stand voor God is afgehandel, is voltooi. God is tevrede daarmee. Daar is niks daarby te sit nie. Daarom sê hy, ons is geseen met alle geestelike seeninge in die hemel. Daarom kan die beeld wat uh, André van praat vanmorgen, van hierdie kamers wat vol, vol kartondoose is, van, van al die sieninge, elke ouse kamers vol doose, wat gaan ons maak daarmee? Ons is geseen, ons is nou eenmaal klaar geseen, hy gaan ons nie seen nie, hy het ons geseen. So die seen is klaar ons in, dis in ons rekening in betaal, ons gesê, dis is een bedrag geld wat in my bankrekening in betaal is, en daar leed het, en dit het vir my geen waarde, geen waarde, as ek het nie gaan trek nie as ek nie die, die voordeel daarvan gaan benut nie. Goed, dis wat Paulus vir ons sê, hy sê die werk is voltooi. Die tweede ding wat Paulus vir ons sê in hierdie brief, as op pad na die volwassen man toe sê, ons moet een besef hee, ons sal nooit by volwassenheid kom, nommer 1, as ons nie verstaan dat die werk afgehandel is nie. Nommer 2, ons sal nooit by volwassenheid kom, as ons nog wil onderscheid tref, tussen jood en heide nie. Tussen Nou, in die tyd was dit tussen die jode en die heidene. Die jode, die jode was dan nou die volk van God nie, en die heidene was die klomp, ons daar buiten. In ons tyd, is die jode, is ons, en die heidene is die ons, wat nie geloos is ons. Die heidene is daar beide kant. En nou kom Paulus, en Paulus sê, met die volkome werk wat gedoen is, is die middelmeer van scheiding tussen jode en heiden uitgebreek. Is die middelmeer van scheiding, luister my wat ek sê, tussen die gelovige en die ongelovige uitgebreek. Kan ek het starig sê? Ek wil hee, julle moet het hoor. Ek sê die middelbier van scheiding tussen die gelovige en die ongelovige is uitgebreek. Want eh, Paulus skryf dit vir ons, hy sê, die gerechtigheid wat nou geopenbaar word sonder die wet, sonder die ou vorm van godsdienst, sonder die werke van die ou verbond, die geloof wat nou geopenbaar word, of die gerechtigheid wat nou geopenbaar word, sonder die wet, hoewel die wet nie profeet daarvan getuig het, is die gerechtigheid dier die geloof van Jezus Christus. Voor almal en oor almal wat glo. Voor almal, dis almal. En oor die wat glo. Maar nou oor die twee groepe, die wat glo en die almal, die wat nie glo nie. Hy sê vir al twee, want al twee het in elk geval gesondig, maar al twee word sonder verdienste gerechtvaardig. So nou sê hy, nou het hy die middelmuur uitgebreek. Die glo en die glo nie. In die middelmuur wat hulle gesky het, het God uitgebreek en het gesê, ek het vir allemaal van julle, allemaal van julle het ek kom sterf, ek het vir allemaal kom betaal, julle allemaal, wat wel allemaal gezondig het, allemaal die eerlijkheid van God ontbreek het, word in een mens, en dat is aangevoeg, en die die een nieuwe mens, noem God die Ekklesia. Die Ekklesia, die gemeente. En die gemeente is dus allemaal wat God ingesluid het. Nou, ek gaan nou die onderscheid tref, want nou roer jy hulle wingbrouwe klaar. Ek sê die gemeente is allemaal wat God ingesluid het in die kruis. En wie het hy uitgesluid in die kruis uit? Hy sê, omdat ons in Christus is, omdat die mensdom ingesluid was in Christus in die kruis, sien God ons nie meer na die vlees nie, want een het van my gesterwe. Sien God die mens, die wat glo en die wat nie glo nie, sien God as nieuwe skepsels. En dit verander ons gezintheid, teenoor die wat nie glo nie. Want jy sê die jode het hierdie strykelblok gehad, want die jode het gesê, ons is die jode en jylle. Die jode het gepraat van ons en hulle. Maar God het gesê, jylle is allemaal my kinders, ek het jylle allemaal lief. En ah, jylle weet hoe dit in die huishouding werk, daar is een pa en daar is twee seens, en die twee seens beklei met mekaar, en pa is even lief al twee, en pa kies nie kant, is nie seens nie, want pa het al twee lief. En so het God die, die mens gemaakt, na sy beeld en gelijkenis. En God het die wereld so lief gehad, dat hy sy seens gestuur het. So God kies nie kant teen nie. En dat, die, besef jy, dan hoef ek en jy ook nie kant te kies teen nie. God kan nooit weer teen een mens wees nie. En onthou jylle wat het André verlede week gesê, André het gesê, ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar die nie overheid die machte boos in die geest in die licht. So die mense wat ons teedstaan, die mense wat vir ons moeilikheid gee, die mense wat in ons omstandighede inmeng, die mense wat ons te nakom, te kort doen, die mense, ons worstelstrijd is nie tegen hulle nie. Ons worstelstrijd is tegen die gesag en die macht wat achter hulle lee. En as ons dit verstaan, ons verstaan, die middel nie van scheiding is uitgebreek tussen my en die mens. God sien ons as jy. God sien ons albei as sy kinders. Verstaan jy, dan het ek een manier, of dan het ek een weg, een methode, of het ek een toegang tot een vergifnis wat makkelijk is, om te sê, Heere, maar het gaan nie oor die mens nie. Dit gaan oor die aanslag van die vijand. En oor die vijand het ek absolute gezag. Oor die mens, oor my mooi, oor die mens het God my geen gezag gegeen. God is die rechter. God is die gezag van die mens ek en jy, het nie gesag oor mense nie. God het ons dit nie gegeen nie, hy het dit nooit bedoel nie. God het ons gesag gegeen oor sy skeping. Oor jyre. En omdat ons nie oor sy skeping heers nie, wil ons heers oor mense. En ons het gesê, die mooiste model daarvan, is die godsdienst model. Die paus, met sy, jy weet, die kardinale en die biskoppe, tot by die man op die stoel, die moderator, dier die ringe en die synodes en die predikante tot op die man op die stoel. Die voorzitters, dier die pastore tot die man op die stoel. Gaan kyk maar. Die hele kerkstruktuur is gebouw op mense wat oor mense heers. Want nou Jesus het gesê, jylle noem my Heere en Meester, en jylle is reg, ek is dit. Maar ek noem jylle, my vriende. Ek klim af van my troonkie af, en ek kom staan in jylle kring, en ek is een van jylle. Ek is die eersgeborene van die broeders, en ek beskou jylle as my broers en my zusters. Dit was Jesus' gezindheid. Dit moet ook ons in wees. Goed, dit was die tweede ding wat Paulus vir ons deurgegeet. As ons by die volwassen man wil kom, dan moet ons hierdie ding ons eie maak. Dan is daar nie meer klasse nie. Dan is daar nie meer racisme nie dan is daar nie meerder in minderwaardigheid meer nie. Dan is ons allemaal gelijk voor God. Dan het ons nie meer rolmodelle nie. <laughs> Hoor mooi, ons het nie meer rolmodelle nie, want ons oog is nie op een mens nie. Want die man wat ons rolmodel is, is ook veilbaar. Die man wat ons rolmodel is, gaan ook, gaan ook foute maak. Die vrou wat ons rolmodel is, gaan ons te leerstel. En dan, wat, waar sit ons dan? wie is ons rolmodel? Ons oog gevestig op Jezus. Hy is die leidsman en die volleinder van ons geloof. Goed, derde ding wat Paulus vir ons kom deurgeet, gesê, as ons verstaan dat Jood en Griek, Jood en Heiden, gelovig en ongelovige, nou een geword het in Godse oog, omdat hy een prijs vir allemaal betaal het dan besef ons nou, omdat ons nie meer oor mense heers nie, omdat ons nie meer neersien op mense, omdat daar geen klasverskil meer is nie, besef ons dat die aanslag wat teen ons kom, nie van die mens af kan kom nie. Het kom dus van die vijand achterom af. Ons wortelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overrede en die machte. En dan kom Paulus en Paulus sê, hy sê die verborgenheid wat ek aan julle voorhou, in hoofdstuk 3 vers 10 sê hy, is dat nou dier die gemeente aan die overhede en die machte die menigvolge wijsheid van God bekend gemaakt word, so dat nou dier die ekklesia, en nou maak ek onderscheid in ekklesia, jy sien, allemaal beskou God as sy ekklesia, maar wie functioneer in ekklesia? Ekklesia, ek, is jou oorsprong, ek beteken waaruit jy kom, die rots waaruit jy gekap is, ekklesia is om jou by jou naam te roep, God sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne, God sê vir die wereld, ek jou by die naam groep, jy is myne. Wie functioneer as, as Ekklesia? Die wat geantwoord het op die roepstem. Die wat sy stem gehoor het. Die wat gesê het, ja jyre. Die wat in verhouding met hom getreed. Die hulle functioneer as Ekklesia. Almal is Ekklesia, maar nie almal functioneer as Ekklesia nie. Want as almal automatisch as Ekklesia functioneer, dan het Paulus is nie nodig gehad om te skryf nie. Maar Paulus skryf. Want Paulus sê, ek, ek wil julle aanmoedig, Petrus sê, selfs na my dood, skryf ek het nou, so dat, as ek dood is, kan julle het nog steeds lees, kan julle het van ander ouds gee om te lees, so dat julle kan besef, dat julle ingesluid is in Godse droom van Ekklesia. Godse hart. Hy sê, nou kan dier die gemeente, aan dier die Ekklesia, aan die overhede en die machte, die menigvullige wijsheid van God bekend gemaakt word, betekenende, dat God vir my en jou, absolute gezag gee nie oor mense nie, oor die overrede, die machte, die boze geest in die licht. Besief jy, solang as wat ek my gesag meng, tussen gesag oor mense, en gesag oor die overrede, die machte, die boze geest in die licht, solang ek dit meng, is daar onzekerheid, is daar nie een samenwerking, tussen my en Godse geest nie want Godse geest kan tegen geen mens optreen nie. Want Godse Seen het die prijs betaal. Godse Seen het vooruit betaal. En as God vooruit betaal het, dan is dit verreken, en as iemand dit weet, is het Godse geest wat in ons woon, wat dit weet. So ek kan nie, as ek en jy probleem het, kan ek nie by God gaan kou oor jou nie. <laughs> dit gaan my nie help nie. <laughs> wat God gaan nie standpunt in door jou nie. Maar wat ek kan doen, ek kan dit wat achter dit sit, dit wat die aanleiding daartoe gee, dit kan ek aanspreek. En daar het ek absolute gesag, en het ek die absolute rugsteen van Godse gees, wat sê, gebruik nie my naam, gebruik my naam, ek gee jou absolute gezag, dis waarin ek in jy sta. So kom ons kry dit in ons eie gemoed uitgemaak, dat ons loskom van heerskapie oor mense, loskom van gezag oor mense, en ons verbind aan die gezag wat ons het, oor die overhede die machte, die bose geest in die licht, wat achter die aanslag is, wat teen ons kom. Goed, dan kom Paulus by die vierde komponent van die volwassen man, en daarmee het ons nou al seker 2-3 week vastgesteek, en dit het ons gelees in Ephesians 3 van vers 14 af tot 20. Daai kostbare gebed van Paulus. Hy sê, ek buig my knie vir hierdie rede. Hierdie rede wat hy nou genoem het. Hierdie drie goed. Die werk is afgehandel, daar is die skeidsmeer is uitgebreek en ons het gesag. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die God en Vader van ons hier, Jesus Christus, so dat hy aan julle mag gee, om met kracht versterkt te word in die innerlijke mens, en ek gaan dit nie al hierdie goed herhaal nie. Maar wat sê Paulus? Paulus sê, dit gesê, is daar een groter ding, wat baie belangriker is dit alles is. En dit is, om so een met hom te word, dat al hierdie dinge door word. Ons sing het vanmorgen. As ek my oog op Jesus draai, dan word die dinge van die wereld vir my dof. Dan kan die dinge van die wereld nie meer vrees by my bedien. Die dinge van die wereld kan my nie meer angstig maak nie die omstandighede kan nie meer steel by my verhouding, wat ek met God het nie. Ek het het so geteken op die bord, die laaste keer, as jylle kan onthou, ek het gesê, daar is twee werelde, ek en jy leef in twee werelde. Ons leef in die geestwereld, wat onsigbaar is. En ons leef binnen in een vleeswereld, wat binnen in die geestwereld leef wat sigtbaar is. En die twee verskil exponentieel van mekaar. Die vleeswereld wat ons ken, is een, as ons fysika termen wil gebruik, moet ons sê, die vleeswereld is een infinitesimale klein deelkie van die geestwereld. Die geestwereld is soveel groter, groter soveel weier. En dit is precies die beeld wat André vir ons geef vanmorgen. Jy sien, as ons in die vlees wereld lewe, André Olivier haal het aan verlede sondag, hy sê, wat die vlees bedink, is vijandskap, tegen God. Maar wat die geest bedink, is lewe in vrede. Nou kyk my jy mooi. In die vlees wereld, het ons een neiging, om vlees te bedink. Terwyl daar een geest is om te bedink. Maar ons kan het nie sien nie. Paulus sê dit vir ons, hy sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie. Ek kan dit nie sien nie. Het God bedink vir die wat om lief het. So God sê, ek het hierdie enorme, enorme klomp sien van die geestwereld. Nou wacht bykie, kom ons kyk, kom ons probeer die sien in die geestwereld definieer. Paulus skryf aan die Ephesians, in Ephesians 1 vers 3, hy sê, Geseend is die God en die Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seeninge, waar? In die hemele, waar is dit? <laughs> dit is die geestwereld. Nou kyk nou mooi, Paulus haal, een paar, een paar, seeninge, hy extraheer, hy gaan haal vir ons, uit hierdie geestwereld uit, Ek lees daar in Job vanmorgen, wat Job hierdie beskrywing het, hy sê, daar is een plek waar hulle silver uithaal. En dan beskryf Job in Jobse tyd, hoe die ouds in die aarde ingegaan het. En daar gaan soek het, en die rotse oopgebreek het, en die stofjes van goud daar gaan uithaal het. Kan jy sien die ergens, waarmee die ouds, denk bykie mooi aan die hele myn proces. Nou vandag het ons vrede gemaakt daarmee. Zuid-Afrika is seker een van die lande wat verste voor is in mynbouw in die wereld want ons sit op al die minerale rijkdom wat ons mynen, so op ons myningeneers en ons mynmanne is die mynmanne van mynmanne wat daar in die wereld is, jylle verstand van myn en myn, een met een lang ei en ander met een ei, ei. So, dis ons mense daai. En nou beskryf Job hoe dat hierdie ouwens daar in die donkerte in tonnel, waar geen voels vlieg nie, waar geen arende kan kyk nie, om hierdie goed uit te haal. Nou, Paulus, Paulus het dit beskryf, ek het laatst keer genoem, daar in Korinthus skryf hy vir die Korinthus, hy sê, ek weet van een man, 14 jaar gelede, wat weggerik is, in die derde jemel. Nou moet u toe asblief nie gaan soek, die eerste en tweede jemel, is die belangrikie. Paulus sê, die derde jemel, is hier. Is hier die onzichtbare geestwereld, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die hart van die mensie opgekom het nie. Wat ver is boe wat ons kan bid of dink. Paulus sê, hy sê, daar het ek dinge gehoor wat ek nie kan sê nie. Maar hy sê nie daar, ek het nie ook dinge daar gehoor wat ek kan sê nie julle weet my? Hy sê, ek het dinge daar gehoor wat ek nie woorde voor het nie. Hy sê, maar ek het wel dinge gehoor daar, wat ek in woorde kan uitdruk. Hy sê, by voorbeeld, het hy gegee aan sommige. Aan sommige het hy gaves gegee. Daai geskenke waarvan jy praat, André. Van tale, en die uitleg van tale, en profesie, en woord van wijsheid, en woord van kennis, en gaves van geneesing, en gezondmaking, en geloof, en enzovoort, enzovoort, en hy, hy noem, hy haalt sewe, hy gaan graaf, hy gaan myn, en hy gaan haal uit hierdie geestwereld, hy gaan haal uit nege gaves, wat hy noem, nou nege is maar net die begin van die gaves, hoor, en baie van ons het gegaan, en ons het hierdie gaves gevat, en ons het dit uitgebouw, en ons het gesê, nou lyk die vleeswereld met sy gaves soe, en wie wat die geestwereld het so vir ons begin lyk. Wat die totale distorsie is van wat eindelijk daar gebeur. So, Godse hart is dat ons iets gaan verstaan dat hier een onmetelike hoeveelheid sien is, ervaring is, wat groter is as die lewe, groter is as wat ek en jy beleef, wat ons verstaan, Nou, kom ons daar. Jy sien, dis waar die volwassen man inkom. Daarom sê Paulus, hy sê dat jylle die liefde, liefde is abstrak. Jy kan die liefde vastkeer in die hoek nie. Liefde is, is wat? Liefde is nie daar. Hy sê, om liefde te ken. Maar ander woorde, dit so beteken om liefde, jy weet, ek het toe ek een kind was, het ek hierdie ding gehad, miskien is dit wat my, my professie later geslijp het. Maar ek het die, die idee gehad, as ek een ding in my hand kan hee, dan sien ek om, dan verstaan ek om. So wat ek gedoen het, ek het wippe gestel, en ek het voelkies gevang. Nie om hulle dood te maak hee, ek het hulle gevang om hulle in my hand te hou, om die hart top te hoor, om om in sy oor te kyk, om te sê, ek en jy het contact met mekaar gemaakt. Daarom is het vir my belangrijk om om nie net in een prentje te kykie, maar daar onder die see te gaan swem, en dan die visse te gaan raak. Want jy sien, as ons die ervaring kan hee, as ons die, die nabij ondervinding kan hee, dan is dit anders. Ons kan daarvan praat, maar was jy daar? Ons kan hierdie goede noemer in die boek lees, maar was jy daar? Die heerlijkheid van die lewe is om daar te wees, nou sê Paulus, hy sê ek was daar. Want onthou hierdie goede wat ek noem, is alles in die sigtbare wereld. Maar Paulus sê, hy sê daar is een wereld om te gaan verken daarbuiten. Een geestwereld. En wat André vir ons probeer sê het, verlede week as ek omrecht hoor, is wat ons gevangen hou, is dat ons ons gedagtes vastpen op die sigtbare. Nou, nou moet ons verzichtig wees. Nou, in die godsdienstwereld, waaruit ek kom, ek weet nie van jou nie, maar waaruit ek kom, het ons alles wat ons nie kan verklaar in die sigtbare wereld nie, het ons toegeskryf aan, aan Godse gedagtes wat oor is ons in is. Sy weet wat oor is ons in is, en ons moet nou maar beris, ons moet hands off. Hoor die? Dit is nie waarvan ons nie praat nie. Ons praat van iets anders. Ons praat daarvan om die uitnodiging te aanvaar, wat God vir ons gee en sê, kom in die heiligdom in. Jy sien, in die ouwe verbond was daar ons nou die tabernakel met die heilige en die allerheiligste. Nee, en in die allerheiligste, achter die gordijn, waar was die teenwoordigheid van God gemanifesteer en net die hoopriest het eenmaal een jaar met Boeddha ingegaan. So, as ons daarna kyk, dan sien ons, nou het die, die allerheiligste, is nou nie meer daar nie, in die, in die tempel nie. Dit is nie meer in die gebouw nie. Die allerheiligste is binnen jou. Want die teenwoordigheid van God, sy gees, is uitgestort in jou hart. Woon nou in jou. En nou kom die skryver van Hebrews, ek dink is Paulus, sê Paulus in Hebrews 10 vers 17 sê, aan alle sondes oortredinge sal ek nooit meer dink nie, met ander woord hy sê die werk voltooi. En vers 18 sê hy, as daar een vergifnis van die ding is, is daar geen offer meer oor nie, is daar nie meer offer nodig nie, die werk is voltooi, oor jy, nou sê hy by vers 19, hy sê, terwijl ons dan vrymoedig het, broeders, terwijl ons vrymoedigheid het, laat ons ingaan tot binnenkant in die voorhangsel. Laat ons ingaan daar waar die, waar die hoopriester eenmaal een jaar was. Maar nou net dit bykie uit, stop. Jy sien die hoopriester het met vrees en beving daar aan gaan met die touw om sy voet want as daar iets verkeerd geloop het, sy dood neergeslaan, dan moes hom uitsleep. Dit was die hooppriesterse situasie, want het was onder een ou verbond bedeling, wat gestaan het onder toren en straf. Mooses was die voorloper hiervan. Wat het gebeur met Mooses? In, met Mooses, in Mooses' geval was daar nie, ek praat nou voor die, voor die bouw van die tabernakel, was daar by Mooses' geval nie dit nie. Wat was daar? Mooses het in die tent van samenkomst ingegaan, en die wolk, die teenwoordigheid van God het neergedaal, en dan het God met Mooses gepraat, soos wat een man met sy vriend praat. En daar was geen vrees nie, daar was ontspannenheid, en daar het God vir Mooses bekrachtig, daar het God vir Mooses wijsheid gegeen, om 3 miljoen mense dier die woestijn te lei, om die logistiek van voorsiening, en beskerming en geneesing, vir ou uh, eh, Mooses te gee, en vir die volk te sorg. Dit was die posiesie waar Mooses was. Nou wil ek jou vraag. Ons maak een stelling en sê, Mooses was die grootste generaal wat die wereld ooit geken het. Sy leermag, sy divisie wat hy geleid het, sy troepenmag, was so 3 miljoen sterk. Sy campaign, sy veldtocht, het 40 jaar gedier. Hy het nie een skip gehad nie nie een Hercules nie, nie een vraagvliegtuig nie, nie eers een telefoon nie. Come on. Hoe het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen dier die voorsiening wat van waar afkom. Waar het Mooses die voorsiening gekry? Uit die sigbare wereld uit, wie wat hy moet getrek? In die woestijn. Weet jylle wat is in die woestijn? Dis waar hy getrek het. So in die sigtbaar wereld was daar niks. So wat hy moes kry vir hulle, moes hy uit die onsigtbare wereld uithaal. Hoe het hy dit gekry? Hy het dit gekry. Daar in die tent van samenkomst. Toe hy en God met mekaar gepraat het, soos wat een man met sy vriend praat, daar, daar, het dit wat uit die onsigbare geestwereld le, losgekom en beskikbaar geraak om 3 miljoen mense vir 40 jaar aan die leven te hou dier die woestijn. Nou kom ons bring het na ons toe. As ek vanmorgen vir jou sê, ons leef in een beter tijd as Mooses, jy en ek, is beter af as Mooses. Mooses moes nog 1500 jaar wacht vir Jezus wat so kom. Ek en jy is gebore meer as 1500 jaar nadat Jezus gekom het. Waar denk jy staan ek en jy teenoor Mooses? Ons het 3,5 duisend jaar voorsprong maar jy kan het 33.000 jaar maak, sy wil. As daar nie een kruis tussen hem gestaan het op Golgotha nie, het ons geen voorsprong gehad nie. Maar nou het daar kruis gestaan. En dit beteken, daar is iets anders aan die gang. Kom ons kyk. Ons het, ons het jylle ken hierdie ou, ou bekende liekie. En hier, hier is ek, hier is ek en jy. Ons lichaam. God het vir ons een persona gegeen, siel gegeen, ons hart, ons denke, ons innerlijke mens, ons bewustelike en onderbewuste, wie ons is. Nee. En toe het God ons gereinig, dier die kruis, en toe het ons sy stem gehoor. En hy het met ons kom altijd hou, sy deur oopgemaak. En hy het ons met ons kom altijd hou. En nou functioneer het ons as Ekklesia. En nou het die Heilige Gees in ons kom woon. En nou het ons een prentje geteken, hier ek, En ons het gesien, dat die Brees 4 vers 12 het gesê, let, ek het verduidelik, daar so baie christene vandag, so baie kinders van die Heere vandag, wat soveel nader gekom het aan die uitleving van Ekklesia, uh, eh, maar nie besef dat hulle mislui is nie. En Paulus, sy brief is vol daarvan. Paulus skryf van die Korintiërs in 2 Korintiërs 3, hy sê, terwijl die wet gelees word, terwyl ons wil handkie bysit by die voltooide werk, wat Jesus op Golgotha gebring het, terwyl ons met ons werke punte by God wil kry, nadat Jesus die volle prijs betaal het, sonder ons werke, dier die genade is jylle gered, dier die geloof, nie die werke nie, so dat niemand kan roem nie. As ons wil handkie bysit, dan bring ons die wet in, en as ons die wet hier inbring, het ons gesê, dan blok die wet, dan blok die wet, die wettiesisme, die werke, met sy vrees en alles wat hy saambring, blok hy die inspraak van Godse geest af. Hy maak een scheiding tussen siel en geest, tussen die heilige geest, wat ek genooi het om in my te kom woon. As ek doodgaan, gaan ek jimmel toe, mens, <laughs> as jy dan nou jimmel wil hee. Maar jimmel weet ons, ons, ons nou is om, ons om om te ken. Maar wat die wet kom doen het, wat die wettisisme, wat die werke, met sy vrees kom doen het, het een scheiding kom maak tussen Godse geest, tussen die onsigbare wereld, want hier, die heilige geest, word die verteenwoordiger van die onsigbare wereld binnen in my. Wow. Hoor jy dit? Die heilige gees in jou is die verteenwoordiger, is die totaliteit van die totale geeswereld binnen in jou vastgevang. Die volheid van die Godheid woon in Jesus lichamelik. En jy en ek het die volheid in hom. Dis vir die heilige geest is. En nou, nou staan hy met jaloersheid begeer hy. Met jaloersheid begeer die geest van God. Die geest van God het die breidegom. Want nou, man sal sy vader en moeder verlaat, vrou aankleef, die twee sal een vlees wees. So, sê hy met die oog op Christus in sy gemeente. So, Godse geest het nou in ons kom woon. Ek en Godse geest het nou in die selle gebouw, die selle tempel, die selle lichaam ingetrek. En nou begeer Godse geest. Hy is soos een man wat jaloers is. Want jy sien, as my vrou sy oor dwaal, as my vrou, nou, vrou se oor dwaal, gewoon ek die man se oor, wat al my deel verstaan, as my vrou se oor dwaal, verstaan jy, dan gaan ek jaloers wees, as ek sien my vrou gee handig aan ander manne, dan gaan ek jaloers wees, hoor jy, nou sê die skrif, op die selle trant, met jaloersheid begeer die geest wat in ons woon, want my oog is op ander, goeders, wil nou nie sê vrouwens nie, goeders, dit kan vrouwens ook wees, hoor jylle, my oog is op ander goeders, my oog is op wat, my oog is op die vleeswereld. En luister mense, dis nie veroordelend nie, want onthou net, ons is vlees. En ons woon in een vleeswereld. En dit sal baie moeilik wees om nie vlees om ons raak te sien nie, want ons is vlees. Right? Maar nou sê Paulus, dis waar oor daar iets is, soos een volwassen man. Want een volwassen man is iemand wat geoefen is, by die plek gekom het, om nie meer te focus op, op die vleeswereld nie, maar om te focus op die geestwereld. En nou het ek een probleem, behalwe dat ek daarby probleem in my tyd, ek het nog een probleem. Die probleem wat ek het, is, ons kan so eri-veri raak in die geestwereld. Ek lees na, na ouwens, ek lees na predikers, dan hoor ek, en dan sien ek ouwens, wat, wat nou predikers is, wat vir die heren werk. En dit is fantastisch, kostbaar ouwens maar in die, in die werk van die Heere, het hulle alle verantwoordelikheid, wat die vleeswereld betref, afgeskut. Soos ek siek word, en ek het nie een medische fonds nie, wat maak ek nou? Ek bel een van die ouwens wat ek ken, want hy sal dit doen. Of ek bel iemand anders wat geld het, verstaan jy? Maar daar is altyd iemand anders, wat gelijk staan in my, wat in die vleeswereld moet bezig wees om met sy handen te werk, om vir my te voorsien, wat die lekkerte gekies het om in die geestwereld rond te beweeg, en my nie te steer aan die vleeswereld nie. En dan wil ek vir jou verduidelik om in die geestwereld te wees, maar ek wil toch gee, jy moet goed genoeg boer, dat jy dan vir my kan voorsien as ek in die nood is. Jy? En ek sê, Jesus is vir my een ding wat nie werk nie. Jy is iets wat nie pas nie. So jy is vleeswereld maar hy is een groter geestwereld, en God het nie wit broekies nie. So as ek vandag kan ophou boer, en ophou praktiseer, en ophou alles doen, en net sê, goed, ek is nou in die geestwereld, ek is beskikbaar, kom manne, ek sal preek. Dit sal my aftrede wees. Julle verstaan aftrede, aftrede uit die vleeswereld uit, of toetrede tot die geestwereld, want dan, hoe wonderlik kan dit nou wees? Nou is daar niks meer wat my ontstel nie, ek het nie meer werkers en arbeiders meer wat my sikkel nie, ek het nie meer een budget wat my klop nie, ek het nie meer een ding wat ek moet, ek het niks daarvan nie. Dit so lekker wees nie. Paulus is die man wat waag om te praat oor die volwassen man. Paulus is die een wat sê, hy wat die evangelie verkondig, boord van die evangelie te lewe. Maar Paulus is ook die een wat sê, ek kwalificeer, hy sê, maar ek het daarvan nie gebruik gemaakt nie. Nie omdat hy onder een verplichting is om nie daarvan gebruik te maak nie. Maar Paulus sê, ek wil van julle voorbeeld gee. Ek wil julle moet verstaan hoe dit werk. Ek moet verstaan dat elkeen van ons staan gelijk. En elkeen van ons het dus een lewe in die vleeswereld om te lewe. Ons kan net ons rug opdraai. Want ons is in die vlees. God het ons in die vleeswereld ingestuur, vir wat? Om te ontsnap uit om uit, of om hom te wees in die vleeswereld. Dis wat voor ons gestuur het. So moet nie die vleeswereld dus weggooi nie. Maar, hoe kan ons hom wees in die vleeswereld? Net, as ons in die geestwereld leef. So verstaan julle nou wat ek probeer sê, wat ek nie gesê krij nie. <laughs> Ek sê, ons leef in die vleeswereld met implikaties, met werkelijkere. Maar God gee ons een toegang tot die geestwereld wat al hierdie implikaties en werkweekhede verdwerg, so dat Mooses vir 3 miljoen mense vir 40 jaar kan sorg in een woestijn, van wat hy uit die geestwereld uit bid. Nou denk nou net, as ek en jy allemaal, as ons allemaal gekom het tot die volwassen man, wat is die bron, wat is die voorsieningsbron van uit die geestwereld, waaruit ons collectief bid? Weet jylle? Om ook voorsiening te vergeef gewees vir die vleeswereld. So wat ek sien wat ons nodig het, is ons, ons wil in die geestwereld wees, maar ons, ons moet in die geestwereld so kan wees, dat dit een effect gaan hee, om ook die vleeswereld te diens. Want as dit die vleeswereld nie gaan diens, nie val ons uit mekaar uit, en wie wat, dan gaan die wereld ons kyk en sê, ons is faunies. En God is niemand sy bedelaar nie. Hoor jylle? Goed. Kom ons kyk of ons dit kan uit mekaar uitkrik. Kom ons kyk of ons, mekaar, of ons dit kan verstaan. Kom ons teken weer die prentje. Ons gesê, die wet die mense poging, nou dink net bykie mooi, toe haal ons die wet uit, en ons sê, ons, ons is nie meer onder die wet nie, en toe sit ons allerhande ander goede aan, ons sit woord daarin, neem het, kleim het, vrym het, ons sit geloof daarin, o, jy moet net glo broer, huh? en ons sit gaves daarin, hy sê, man, as jy die gaves het, dan sal alles gebeur, hoor jy, en al hierdie goed is baie mooie goed is, Maar eindelijk, as jy mooi by mekaar sit, spel hulle maar net weer wet. Dis maar net weer my poging. My poging, my werke. So, hoe nou? Toe sien ons nie. Dit lyk so. Eh, daar is ons lichaam. Hier is Godse geest wat binnen ons woon, en daar is die sielsdimensie. En toe het ons gesê, Hebreus 4, 12 het gesê, die woord van God is levend en krachtig en skerper as een tweede snijde zwaard, en dit dring deur tot die scheiding, dit wat scheiding gemaakt het, tussen siel, tussen my en die heilige gees, tussen die sigbare en die onsigbare wereld, het Godse gees kom en hy het in die scheiding kom indring. En wat doen Godse woord? Jesus sê, my woorde is gees en lewe. Right. Wie is die heilige gees? Gees en lewe. Right. So nou word die woord en die geest, kan ek het so teken, word die woord en die geest, word een. Ek wil hier met nou mooi kyk wat ek teken hier. Wie weet wat het ek geteken? Wie wat ek geteken? Ek het Fimbrie geteken weet julle wat is fimbree? Alright, ek sê julle kloegje. Ek het een fallopiese buis geteken. Kijk mooi. As daar een eiercel is, word die eiercel gevang dier die fimbree, dier die trechterkie, wat die fallopiese buis maak. En die eierselkie val daarin. Nou ek hier moet kyk wat gebeur. Wanneer daar bevruchting plaasvind, by een mens, by een dier. Dan sien ons wat daar gebeur, daar word in die eierstokke eierselliekie vrygestel. Daar kom een blaasie, wat ons een follikel noem, daar is een klein eierselliekie daar binnen, dan baas die blaasie, en dan val hy klein ovenpie, die klein eierkie, val, hy val, soos in, wat het ek het wat kan val? Hy val. Maar gelukkig, het die Heere vir ons gemaakt, met een verloopiese buisie, wat mikroskopies klein is, met een trechterkie, een fimbree, en is te prachtig as ou die voorrecht het om hierdie goed te sien, wanneer dit gebeur, dat die fimbree is soos een fijn vliesie, wat letterlik gaan plak rondom die eierstokkie. Hy staan nie hier in, jy weet, soos een ou wat een kriketbal vang nie. Hy gaan letterlik, met een proces van chemotaxe, en hy, hy maak die eierselkie, of die ovarium toe, so dat die eierselikie nie kan misval nie. En dan val die eierselikie boef binnen die kanalkie. In tussentijd vind daar bevruchting plaas. In tussentijd daar intimiteit. En wat gebeur? Daar is een spermpie klomp van hulle. Daar was een ene wat swem, swem, swem, swem. En hy ontmoet die eierselikie. En daar word een nieuwe embryokie gevorm. Een nieuwe lewe gevorm. Dit is die concept van bevruchting. Nou wil ek hier met dit raak sien nie, so kyk wat gebeur. Hy sê die woord van God is levend en krachtig en skerp as enig twee steine swaard. En het dring dier tot die scheiding, tot dit wat scheiding gemaakt het, die woord, die ware woord net, die woord wat geest in lewe is. So as ek, as ek kom nou net so vir julle tekens, sê julle daar sê. Die woord, maar die woord en die geest is een. So as ek die woord en die geest lees, en dis die hele geheim mense, die mens het woord gelees as wet. En as die woord as wet lees, dan word die woord jou strykelblok. Jy sien, Jezus is vir die jode een strijkelblok. Hy is die woord wat leemd geword het, wat vlees geword het. Maar as ons vir omverstaan vir wie jy is, as jy aan die vlees geworden woord, dan besef ons, die selwe woord, word die een wat die eierselikie vang. Nou kyk wat moet gebeur. Godse gees is die mannelike vernoot in hierdie verhouding. Hy stuur die saad. Godse gees het die saad. Hy die spermpie, daar is hy. En die saad wat in Godse gees is, is wat? Wat? is die geestlewe. Is hierdie geestwereld. Is die inhoud van Godse lewe, want die geestwereld is nie een fysische wereld nie. Dit is geestlewe. Dit is goddelike zou hy lewe. En hy bevrug ons met zou hy lewe. En nou, nou val my denken, my denken gee die eiersel. Ek is die vrouwelike vernoot. Nou val hier die eierselikie. Val my denken. Nou kyk wat dit met ons gebeur toe ons dit nie recht verstaan het nie, het ons gesê, ons moet Godse gees toelaat in ons denken. Is dit so? Het ons so gesê. So wat ons gedoen het, ons het gesê, dan beteken dit, dat Godse gees, as het ware dit maak in my denken. En as ek meer van hom toelaat, maak hy dit in my denken. En as hy meer toelaat, maak hy dit in my denken. Dit is die beeld. Ek sien nie die beeld is verkeerd nie, want kyk, dit is precies wat Johannes gesê het, hy sê, hy moet meer word en ek moet minder, hy moet meer van hom in my wees as van my in my, heel met my. So, hy moet meer word, so dit was die proces. Maar kyk wat het André verlede week gesê, ek hoop jylle dit gehoor, en jylle moet asjeblief weer na die serie gaan luister. André het gesê, die Heilige Geest is nie in ons denken nie, hy is in ons. En nou, wat probeer hy daarmee sê? Hy is ons in my denken ook hy, wat, probeer daarmee vir my sê, ek kan nie dit uitdink nie. Ek moet daar ingaan. So sien jylle, as ek hierdie prentje, dit is anders omteken. Dis het nie Godse geest wat in my kom nie, dis ek wat in sy geest ingaan. Sien jylle, want wat ons gedoen het, wat die fout gekom het, ons wou uit Godse geest uit gaan haal, soos wat Paulus uit die geestwereld uit gaves gaan halen, dat ons die gaves uit Godse geest uithaal. En dis ons gaves. God bedoel dat ons in talen moet praat. God bedoel dat ons, ons hand op die siekes moet le. God bedoel dat ons moet erop profiteer. Hy bedoel al die, die goeders. My sien, ons wil dit al gaan uithaal het. Dis hoe dit werk nie. Ander het dit ook aangehaal. Hy het gesê in Jeremia 2. Hy sê, jylle twee foute gemaakt. Hy sê, jylle het my, die fontein van levende water, het jylle verlaat om vir die reenbakke uit te kap, gebarste reenbakke wat nie water hou nie. Nou wat is die gebarste reenbak? Wat is in my en jou geval die gebarste reenbak? Die gebarste reenbak is my denken. Want jy sien, ek rug my denken op die heren. En ek sê, heren, ek loop met jy die dag. Ek staan op en, en ek gaan sit een kant en ek, ek vat die bybel en ek gaan lees en ek bid en ek takel hier die dag. En ek rijd daar op die perceel in. En alles het verkeerd gegaan en daar loop die water uit die reenbak uit. Want my denk is een gebarste reenbak. Hy sê, maar ek is die fontein. Jy het my verlaat. Nou kijk mooi. In plaas dat ek hom opgetrek het in my denk in, gaan ek in hom in. Jy sien, dan is ek in hom, nie hy in my nie. Hoor die verskil? Hoor die verskil? ja, hy is in my, maar jylle verstaan nou wat gebeur. Dit wat André probeer sê, ek kan nie ontvlug van my denken nie, denken sê ek is. Maar jy sien wat nou gebeur is, nou, nou gaan ek in Godse geest in. Ek gaan in die dieptes van God, ek gaan soek om daar, en nou, nou lees ek hierdie woord, wat levend en krachtig is, en skerp is, en getwee snijde swaard, ek gaan lees nie meer die woord, vir die oplossing van my probleem nie. Dis wat ek gedoen het. Want die woord het die oplossing van my probleem maar ek gaan lees die woord nie meer vir die oplossing van die probleem nie. Ek gaan lees die woord vir verhouding, vir toegang tot die lewe van die gees. En die lewe van die gees is hierdie wereld waarmee ons geseen is met alle geestelike seeninge in die hemele. Ek gaan lees die woord nie vir wat God vir my kan doen nie. Ek gaan lees die woord nie vir wie hy is. Ek aanbid God nie vir wat hy vir my kan doen nie. Ek kom aanbid om vir wie hy is. En wat gebeur? Die fontein van levende water spring op. Die saad ontmoet die eiersel, want die eiersel gaan in. En as my denken ingaan in hom in, kom die bevruchting. En nou skryf ou, ou, ou Salomo dit so mooi, daar in spreek 2, wat jy al so goed ken, dat ek dit soveel keer al aangehaal, maar dit is vir my so'n kostbare, kostbare skrif. In spreek 2, sê Salomo hierdie ding, hy sê, My sien, as jy my woorde, kan ek het vertaal, as jy my geest en lewe aanneem, en my woorde, my geest en lewe, by jou bewaar, so dat jy oorlaat luister na weisheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na die insig roep, die, sien die myn, sien jy die myn, hoe die ouwens ingegaan het in die myn, as jy, as jy na insig, as dit die goudstof in die erts word, in die rots, gaan in die rots in, jy sien, die bybel het verskillende beelde, en baie keer bind ons ons self aan die beeld vast, uh, nou kom David, nou David sê, hy sê, lei my op een rots wat vir my te hoog is, nou wil ek op, maar dan sê David, hy sê, totdat ek in die dieptes ingegaan het, in die heiligdom aan geskou het, so sien jy, op hoogte, diepte, Verstaan jy? Aan een plek praat hy van hoogte, aan een ander plek praat hy van diepte. Hier praat hy van om daarin te gaan, hy praat van diepte hier, hy sê, as jy na insgroep, as jy na verstand jou stem vreef, as jy daarna soek soos na silver, daar is die myn, vir silver is daar een myn, sê, sê, sê Job, hy sê, as daar silver en het naspeer soos verworge skatte, dan sal jy die vrees van die Heere verstaan, nou vrees, vrees is ons nie om bang te wees vir hom nie, die vrees van die Heere is om omgebouw te word, om uitgebuld te wees, dier die geweldigheid, dier die, die Engelse woord is awesomeness, die Godse awesomeness, om daar te kom. Hy sê, dan sal jy die vrees van die Heere verstaan, en die kennis, die kennis wat alle kennis voortref, want hou wat ons gesê in die feestes 3, die kennis wat alle kennis voortref, hy sê, hierdie kennis, hy sê, kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die oprechtes, hy is een skuld vir die wat rechtskapen van, en nou sê hy, klik mooi, wat gebeur, hy sê, hy bewaar hulp vir die oprechtes, hy sê skuld vir die, hoekom is dit gebeur dit, die fontein word geactiveer, hy sê dit wat Mooses gebeur het, die fontein is in Mooses geactiveer, Mooses het nie uitgegaan en gesê, luister manne, ons moet nou soveel plant, kryf ons soveel John Deers, ons moet hulle haak, ons moet ploeg en rip en plant en ons moet die 3 miljoen mense kost geen heel gedink hoeveel hectare moet onder milie sê daarvoor. Sê wat hy gedoen het nie. Hy het gaan soek na die wijsheid van God, soos na verborgen skatte. Wat was die resultaat? kwartels en manne. Kwartels en manne, wat God lang al geskep het. Hy het nie nodig om Godse skepping in die vorm van milies te laat groei nie. Hy kon net die kwartels en die manne, wat God reeds geskep het, roep. Sê die verskil. Sê wat met hom gebeur het. En dis hier wat gebeur met hom. Nou sê hy, doordat hy die paie van die recht bewaak en die weg van sy ginsgenote bewaar, dan sê hy, sal jy gerechtigheid, nou wacht bykie, sal jy gerechtigheid vind. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is wie God is, so ons kon word, die gerechtigheid van God, so ons met God kan wees, so recht as wat hy met homself is, so ons onskillig voor God kan staan, as wat hy onskillig is, so ons aan Godse standaard, sy droom kan voldoen, hy sê, dan sal jy gerechtigheid en recht verstaan, en rechtverigheid, elke goeie pad, want weisheid sal in jou hart kom, waar kom het vanaan? kijk mooi, wat is die wijsheid? Jezus het vir ons geword, die kracht en die wijsheid van God. Wat is die wijsheid van ons aankom? Dit is die saad. Hy sê, wat gaan gebeur? God wil my denken, bevrug met sy saad, maar waar gaan hy dit doen? Hy doen dit nie buiten nie, hy doen dit binnen. Ons is nie met in vitro bevruchting bezig. Daar is twee termen in die biologie, ek gaan nou ophou. In vivo en in vitro. In vivo beteken in die lichaam dis hoe dit hoort, dis die natuur, dis hoe God het gemaakt het. In vitro, sien ons het werk in die lichaam, as een of ander blokkasie of een probleem, dan vat ons eerst elke in een sperm, en dan bring ons hulle by mekaar in een proefbuisie of in een petribakkie, en daar vind die bevruchting buiten die lichaam plaas. Dit sien, dis wat ons gedoen het geestelik. Ons het in vitro bevruchting probeer geestelik. Nou, dit werk tot die mate, maar dit werk nie soos dit moet nie. Maar Godse droom, plan A, is in wie wil. En daarom wil God bevruchting skep, binnen in my en jou. En dis waar ons nou is. Dis waarmee ek jou wil losgemoorde. Die volwassen man het saam met Paulus gesnap om in te gaan in die heiligdom. Om nie Godse gees op te trek en te sê, Heere, laat ek net sê, wat is daar wat die vir my wil gee nie? Maar om te sê, Heere, hier is ek. Ek gaan in die heen ek word een van met u, so dat die onmoendelike kan gebeur, luister mooi, nou gaan ek het nie met my verstand uitfigur nie, ek gaan nie meer daar oor filosofeer nie, ek gaan eenvoudig in die heiligdom verkeer, ek gaan daarby omwees, en die fontein van levende water, die oog van die fontein, is Godse geest, die oog gaan oopbreek, en strome van levende water sal uit my binneste vloei. En dan moet ek, dan moet ek afsluit met kapies te skrif, Jesaja 62. Jesaja 62. Hoor het sê. Dit is nou oor Godse kant. God sê, terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem sal ek nie stil wees nie, totdat sy gerechtigheid uitbreek soos een glans en sy heil soos een fakkel wat brand. Waarvan afbreek het uit? Waar kom het vandaan? Fontein van levende water. Die fontein van die lewe is geactiveer. Kyk wat is die resultaat. Die resultaat in my en jou lewe, hier, nou, hier is die resultaat. En die nazies sal jou gerechtigheid sien. Hulle sal God in jou sien. Luister mooi, wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is wie God is. So nou kan ons dit vertaal ons gaan sê, die nasies sal God in jou sien. As hulle na jou kyk, sal hulle God sien. En die konings, jou eerlijkheid, is nie jou nie, nie is God sin. Maar kyk wat doen God, hy noem dit jou eerlijkheid. Hy gee sy eerlijkheid vir jou. Hy sê, en jy sal met een nieuwe naam genoem word, wat die mond van die Heere sal noem en jy sal een sierlijke kroon wees in die hand van die Heere, en een koninklijke tolband in die hand van jou God. En jy sal nie meer genoem word verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my welbeha in jou land, die getrouwde, want die Heere het een beha in jou, en jou land sal getrouwd wees. Die fontein van levende water wat van binnen afkom. Dit sal dit doen. En ek en jy sal nog vir 50 of 100 jaar spook, om dit te laat gebeur, in die klein vleeswereldkie. Of, ons kan ingaan in die geestwereld. En dit sal die resultaat wees. Dit is Godse droom vir jou. Jy is ingesluid. Ek en jy is elk en by die naam geroep. Ingesluid in Godse droom. Vader, ek eer die. Ek eer die dat u ons nie opgee nie, maar dat u gees anhou om ons te roep. Om ons te roep tot die plek waar die bevruchting plaasvind tussen die saad en my beskikbaarheid. Heere, waar ek die voorig het om in te gaan in die heiligdom in, in te gaan in die geest in, saam met u te wandel in die onsigbare wereld. Saam met u te kan sien wat is die lengte, die breedte, die diepte, die hoogte van alle geestelike sieninge in die jimmele wat u bereid het. So dat ek daaruit kan wandel in elke goeie werk wat u voorbereid vir die wat u lief het. Ons hierdie vanmorgen dankie Heere, dat dit die geest is, wat dit moendlik maak vir ons om dit te snap. Vader, ons besef ons, ons gedagtes kom kort, om hierdie goede weet te kry. Maar die geest is getrouw. Net dankie vir die geest. In Jesus naam, Vader. Amen. Amen. Moet iemand dit sê? Ja. Yeah. Yes. Die aarde weemel van die hemel, ek hou daarvan. Hy weemel van die hemel, as ons om net wil raak sien. Dat my so dink aan dood aan, onthou jy met Elisa. Ek weet net, Godse geest is bezig vir ons dinge te sê, wat ons gister en eer gister nie geweet het nie. Maar ek sien jylle, kom ons gaan drink saam thee, keir lekker saam met ons, en uh, ons sien jylle met een geseen en wonderlijke week.